Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika kila tabia njema alikuwa ni mfano, hakuna mfano wake katika uchamungu, hakuna mfano wake katika ukarimu, hakuna mfano wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika unyenyekevu. Taja tabia yote iliyo njema utampata kiongozi wake ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyeipamba tabia njema mpaka kufikia Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia, wa innaka la khuluqin adhim. Na kwa kukamilika kwake mtume sallallahu alaihi wasallam katika tabia, Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza sisi ummati Muhammad kumfanya yeye ndiye mbora wa kumwiga alayhi salatu wassalam akatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira muna enyi nyinyi waumini kwa mtume wenu huyu mtume wa Allah alayhi salatu wassalam mfano bora kabisa wa kuiga na kuufuata Kwa hiyo ikiwa Muislamu atafuta wa kumfuata hatapata mbora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni juu yangu mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, tukae chini kumsoma alikuwa vipi mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo lake, tujaribu kuwa mfano wake ili tuwe tumetekeleza amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma huu kuwa tumfanye mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuwa ni kiigizo bora. Ibadallah, Allahu subhanahu wa ta'ala akimzungumzia mtume wake sallallahu alaihi wasallam aendelea na kusema, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika ewe mtume wangu ni mwenye kuwaongoza watu katika njia iliyonyooka anayetaka kuifuata njia iliyonyooka kikweli amtizame mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo lilokuwa akilifanya, amwige, kwani katika kumwiga atabaki katika njia iliyonyooka. Isitoshe, Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, wa in tuti'uhu tahtadu, na mkimtii mtume wenu huyu hakika mtaongoka hii ni dhamana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala khaliqus samawati wal ard muumba wa mbingu na ardhi muweza wa kila kitu atuambia mkimtii mtume huyu hakika si vinginevyo mtaongoka katika njia sawa huyu ndiye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila mmoja wetu atakikana ajiangalie maisha yake je maisha yake yaambatana na mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au la kila shida wanaopata wanadamu ukiitizama kwa makini utakuta ndani yake ni kwa sababu ya kukhalifu maelekezo aliyotupa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kila kufaulu kwa mwanadamu fi dunya wal akhirah kumefungamana na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله كتك ميونغون ما مفونزو aliyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adabu zinazofungamana na kula na kunywa kwetu. Walillahi alhamdu walminna Allahu subhanahu wa ta'ala ametukamilishia sisi dini yetu kabla ya kuondoka mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا hii aya ilikuwa ni furaha kubwa kwa masahaba kuwa Allah subhanahu wa ta'ala wapa bishara kukamilika kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kushikamana na dini hii tukufu ya Uislamu ambayo hakuna chochote anachokihitajia Muislamu isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametubainishia si katika mambo yake ya dini yake si katika mambo ya kidunia isipokuwa utapata kuna mafunzo kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliyotufunza na kutuelekeza katika jambo hilo mpaka katika adabu za kula miongoni mwa adabu ambazo wengi katika sisi hujisahau tunapokula ni adabu ya kutumia mkono wa kulia katika kula na adabu ya kutumia mkono wa kulia katika kunywa kile kinywaji tunachokunywa. Na hili ukitaka kuhakikisha, ndugu yangu Muislamu, baada ya kutoka hapa leo, kila utakapokwenda ukialikwa sehemu, tizama unayekaa naye anapomaliza kula chakula chake kwa mkono wa kulia, hutumia mkono gani katika kunywa maji? chunguza hili na utaliona an Umar ibn Salama radhiyallahu anhu قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه كجان عمر بن ابي سلمه kakaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya kula kwake kwa kukawa kuna makosa ambayo yahitajika kurekebishwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ewe kijana samillah unapotaka kuanza kula anza na bismillah wa kul biyaminika na ukila kula kwa mkono wako wa kulia wa kul mimma yalik, na ule kilichokuwa mbele yako. Huyu kijana katika masahaba kaambiwa maneno haya akiwa mtoto mdogo sana, asema sikuacha kula kama nilivyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia aniambie maneno hayo. Ni wangapi leo utawakumbusha kunywa maji kwa mkono wa kulia, baada ya matonge mawili tu ya chakula shasahau atakunywa tena maji kwa mkono wa kushoto, kwa sababu ambazo hazina maana kabisa. Akawacha mafunzo haya mtume wake sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwelekeza katika jambo la, la kheri kama hili, akaliwacha kwa sababu hazina msingi yoyote, kuwa nitachafua chombo ama nishazoea. Umezoea makosa watakikana ubadilike nachukulia mfano wa huyu bwana aliyekula mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhu qal akala rajulun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bishimalihi wale wanaona kuwa ni kitu kidogo isikilize hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhu wasema kuna bwana mmoja alikula mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wake wa kushoto faqala lahu nabiyu nabiy sallallahu alaihi wasallam kul biyaminik yaminik mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kula kwa mkono wako wa kulia qala la astati' yule bwana akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ujasiri kuwa mimi siwezi kula kwa mkono wa kulia ma mana'ahu illa al-kibr hakuna kilichomzuia yeye kutumia mkono wake wa kulia isipokuwa kiburi alichokuwa nacho fadaa alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akamwapiza yule bwana na kumwambia lastata'ta na wala hutaweza kufanya hivyo mpokezi wa hadithi yasema fama rafa'aha ila fihi rawahu al-imam muslim ule mkono wake ulikauka pale pale hakuuweza tena kuunyanyua kuufikisha katika mdomo wake. Wale wanaodharau hili jambo wakasema ni sunna tu, ni jambo dogo, si lazima. Vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam amwapize huyu bwana kwa jambo ambalo si lazima? Chunga ndugu yangu Muislamu, kudharau sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye ndiye mbora wa kuigwa alaihi salatu wassalam. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه أنا بقول مجا بس آلك وكتمي يمكن واك وكلية وإذا شرب فليشرب بيمينه نانا بقول وأنكم كن واك وكلية فإن الشيطان يأكل بشماله wayashrabu bishimalihi rawahu al-imam muslim kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimalihi kwani shaitan ndiye anayekula kwa mkono wake wa kushoto wayashrabu bishimalihi na shaitan ndiye anayekunywa kwa mkono wake wa kushoto sasa jichagulie mwenyewe ndugu yangu muislamu wataka kufanana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au wataka kufanana na shetani kwa sababu yeyote anayekula na kunywa kwa mkono wa kushoto amejifananisha na shetani iyadhan billah kwa ibadallah hili si jambo dogo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo adhimu alilotufundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ukikumbushwa ndugu yangu Muislamu, ikiwa ni mkweli katika kumpenda na kumheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moyo wako, basi unapopewa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam shikamana nayo kisawasawa, usiiwache. Kinyume na hivyo, itakuwa mahaba yako hayajakamilika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.